Hijret diýmeklik näme? Hijret sözüniň manysy näme? Hijret sözüni el-hijratu diýip okasaňam bolýar, el-hujratu diýip okasaňam bolýar. El-hijratu häni astyn edip okasaňam bolýar, häni otur edip okasaňam bolýar. El-hijratu el-hujratu. Manysy näme? Hijret sözüniň Al-intikalu wal-huruju min ardin ila ardin. Dil taýdan manysy bir ýerden bir ýere göçmeklik. Şoňa hijret diýilýär. Al-intikalu wal-huruju min ardin ila ardin. Bir ýurtdan çykyp, bir ýurtdan başga ýurda Allaň ýolunda, Allaň yrzalygyny gözläp, käfir ýurtdan musulman ýurda göçmek, ýadanim, fitnesi güýçli ýurtdan fitnesi az ýurda göçmeklik. Düşündiňiz? Musulman ýurt tapylmadyk ýagdaýynda näme etmeli? Biz aýtdyk, şu wagt näme, musulmanlary gujak alyp, garşy etýä, garşy alýan ýurt ýok. Gaýtam musulman diýilýän ýurtlaryna barsaň, şo musulman diýilýän ýurtlar seni gaýtam näme, kapyra tabşyrýar. Düşündiňmi? Kapyra özleri tabşyrýar seni. Terror diýýär, her tüýsek näme töhmetler atýar. Özleri tabşyrýar. Şoň üçin hijreti düşündiremizde, ulamalar näme diýip düşündirýärler din taýdan hijreti? Allaň yzalygyny gözläp, Allaň ýolunda, Allaň isleýşi ýaly din tutmaklyk üçin Käfir ýurduny taşlap, musulman ýurduna göçmeklik. Musulman ýurdy bolmasa näme etmeli? Küfri agyr ýurtdan küfri ýeňil ýurda göçmeli. Düşündiňmi? Fitnesi, günäsi köp ýurtdan, fitnesi, günäsi az ýurda göçmeli. Tayyip. Fel hicretu ta'ni. Inni hicretin berýän manysy näme eken? Teltemisu mewatina riza wal hatta indaha. Näme gözlemeli bolýan ekeniň? Hijret etjek bolsaň, näme etmeli bolýan ekeniň? Telmesu. Gözlemeli bolýaň, Mewatinir-ryza, nirede Allatagalanyň razylygyny gazanyp biljek bolsaň. Nirä baraňda Allaň razylygyny gazanybiljek. Nirä baraňda Allaň isleýşi ýaly din tutubiljek. Şo taýyny gözlemeli, tapaňsoňam, baraňsoňam, wal-hatta indeha, şo taýda sen gonmaly. Wal-hat. Şo taýda gonmaly, şo taýda düşlemeli. Hijretden näme maksat şul eken, düşündiňmi? Ýöne käfir ýurdundan musulman ýurduna göçmeklik däl. Hijretden näme käfir ýurdundan musulman ýurduna göçüp, näme Allaň razylygyny gözlemek. Wa talmasu mawatin as-sakhati wal-ghadabi wal-huruba ila Allahi minha. Wa Allatagalanyň gazabyny getirjek, Allatagalanyň näme gargyşyna sebäp boljak ýurtlardan hem gaçyp, Allatagalanyň razy boljak ýerlerine göçmeklik eken. Allaň gazaby injek ýerlerinden gaçyp Alla dönmeklik eken. Nirä baraňda Allaň razylygy boljak şo tak göçmeli. Nirde ýaşaňda Allaň azaby injek, Allaň gazaby injek şo taýdan hem gaçmaly. Ýani sen hijret Edeňde näme? Ine, şu zatlar seň zehiniňde bolmaly. Şu taýda men ýaşasam, şu taýda gezip ýörsem, bu ýurda, bu halkyň üstüne Allaň gazaby injek. Sen hökman gaçmaly bolýaň. Gaçmaly bolýaň Allaň gazaby injek ýerinden. We nirde Allatagalaň razylygyny tapybilseň, Allaň isleýi şerik ybadat edibiljek ýerini bilseň, şo tak barybam göçmeli, näme, ornaşmaly bolýaň.